بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, i neka salavat i salam na našeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu i na sve njegove uvažene ashabe. zbog činjenice da je sve više oni koji obolijevaju od sihra i džinskog djelovanja, javlja se potreba da se muslimanska javnost upozna sa time ko su džini, kako mogu djelovati na čovjeka, odnosno kako čovjek obolijeva od sihra i džinskog djelovanja, koji su preduslovi oboljenja, kako se sačuvati i na kraju kako se izliječiti ako toga ne daj Bože obolimo. Prvo ćemo govoriti o džinima i džinskom svijetu. Postavlja se pitanje ko su džini. Džini su nama nevidljiva stvorenja koja je uzvišene Allah Đelešanuhu stvorio od vatre. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu u Kur'anu وخلق الجن من مارج من نار a džine je stvorio od plamena vatre. U hadisu kojeg bilježi muslim od Aisha radijallahu anha se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Meleki su stvoreni od nura, svjetlosti. Žini su stvoreni od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je već poznato, to jest od ilovači. Svijet džina je paralelan svijet ljudima, mada se taj svijet u mnogo čemu razlikuje od našeg svijeta to je nevidljivi nadiskustveni svijet koji je za ljude nepoznat osim po onome o čemu ih je sveznajući obavijestio. Od tog svijeta džina su i posebna vrsta koja se naziva šeiteni. Nema sumnje da su džini stvoreni prije ljudi, a dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha Đelešanuhu وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Mi smo Adema stvorili od ilovače, od blata ustajalu, a još prije smo stvorili džinove od vatre užarene. Prenosi se od nekih prethodnika da su džini stvoreni dvije hiljade godina prije ljudi. Postojanje džina i džinskog svijeta je neosporno, jer na to jasno upućuje Kur'an, sunnet. Što se tiče dokaza iz Kur'ana, mnogo je kur'anskih ajeta koji upućuju na postojanje džina, a mi ćemo navesti samo neke od njih kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu kul ohija ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba reci meni je objavljeno da je nekoliko džinova prisluškivalo i reklo mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali dokaz i sunneta za postojanje džina bilježi muslim od Abdullaha ibn Masuda radijallahu anhu da su jedne noći bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam koji se te noći izgubio. Nakon što se vratio, rekao im je, došao mi je džinski glasnik sa kojim sam otišao i učio im Kur'an. Ljudi su i prije, a i dan danas viđali džine u raznim likovima, iako mnogi od njih koji su ih vidjeli i čuli nisu znali da su to džini, nego su vjerovali da su to duhovi prikaze ili vanzemaljci. Iako ljudi obično ne mogu vidjeti džine, džine mogu vidjeti neke životinje kao što je pas i magar. Bilježi Buharija i Muslim hadis od Ebu Hureyri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada čujete pjetla da kukuriće molite Allaha Đelešanuhu za njegovo dobro jer on tada vidi meleka a kada čujete revanje magarca, utječite se Allahu od šeitana, jer tada magarac vidi šeitana. Jedan manji dio ljudi u potpunosti negira postojanje džina. Tako neki idolopoklonici tvrde da su džini duše zvijezda. Filozofi tvrde da se pod džinima misli na nagone ka zlu koji se nalaze unutar čovjeka. A neki savremenici tvrde da su džini u stvari virusi i mikrobi koje je otkrila savremena nauka. Sve su ovo neistine za koje ne postoji nikakav dokaz ni utemeljenje, a istina je postojanje džina kao zasebnog svijeta za što smo prethodno naveli dokaz. I šeitan neka na njega Allahovo proklestvo pripada svijetu džina a dokaz su riječi uzvišenog u kojima kaže وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ A kada smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovjez gospodara svog. Šeitan je u početku bio pokoran uzvišenom Allahu Đelešanuhu i stanovao je na nebesima zajedno sa melekima. Ali kada mu je Allah Đelešanuhu zajedno sa melekima naredio da učini Ademu seždu, on je odbio i bio je nepokoran, pa ga je Allah Đelešanuhu prokleo i udalio od svoje milosti. Što se tiče džina, nema sumnje da se džini razmnožavaju, da se međusobno žene i udaju i da jedu i piju kao i ljudi. Bilježi Buharija u svom sahihu od Ebu Hureyri radijallahu anhu da mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da donese kamenčiće da bi se očistio poslije nužde i rekao mu ne donosi mi kost niti sasušenu balegu. Nakon što je Ebu Hureyre radijallahu anhu pitao u čemu je tajna zabrane upotrebe kosti i sasušene balege, poslanik mu je odgovorio kosti i sasušena balega su činska hrana. Također Tirmizija bilježi hadis od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao nečistite se poslije nužde balegom niti kostima jer je to hrana vaše braće od džina. Džini jedu i piju lijevom rukom i ljudima je zabranjeno da ih u tome oponašaju. Bilježi muslim u svom sahihu od Ibne Omera radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada jedete, jedite desnom rukom i kada pijete, pijete desnom rukom jer šetan jede i pije lijevom rukom. Također bilježi muslim u svom sahihu od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada čovjek uđe u svoju kuću i pri ulasku spomene Allahovo ime to je bismilu a tako učini kada jede šeitan kaže svojim podanicima ovdje nema te ni konaka ni večeri ako čovjek uđe u kuću i ne spomene Allahovo ime šeitan kaže ovdje ćete imati konak a ako ne spomene Allahovo ime ni prijelu Šeitan kaže ovdje ćete imati i konak i večeru. Džini kao i ljudi umiru, ali oni mnogo duže žive od ljudi. Dokaz za to je kuranski ajet u kojem Allah Đelešanuhu kaže Kullu man alaiha fan wa وَيَبْقَى rabbika zul ذُو wal ikram Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. Također bilježi Bukharija u svom sahihu od Ibne Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao utječem se tvojoj moći ti pored kojih drugog Boga nema i koji ne umire, a džini i ljudi umiru. Iblis će kako nas je Allah Đelešanu obavijestio živiti do sudnjega dana i to je svojstveno samo njemu. A dokaz zato su riječi uzvišenog Allaha Đelešanu u kojima kaže قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين daj mi vremena do dana njihova oživljenja zamoli on to jest šeitan iblis daje ti se vremena reče on to jest Allah Đelešanuhu gdje stanuju i borave džini? Džini uglavnom borave i nastanjuju pustoši i ruševine i nečista mjesta kao što su kupatila, smetljišta, nužnici, staje, groblja i zato vraćari i sihirbazi često odlaze na takva mjesta. Džini se okupljaju i na mjestima gdje mogu učiniti nered među ljudima kao što su pijace. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao je jednom od svojih ashaba, ako si u mogućnosti, nemoj nikada prvi doći na pijacu, niti zadnji koji će iz nje izići, jer pijaca je bojno polje šeitana i na njoj uzdižu svoju zastavu. Hadis bježi muslim. Džini također žive i u kućama u kojima žive ljudi. I otjeravaju se bismilom, spominjanjem Allaha Đelešanuhu, učenjem Kur'ana, a naročito sure El Bekare i Ajetul Kursiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da se džini šejtani najviše pojavljuju u predvečerje. A u tom smislu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada nastupi predvečerje i prvi mrak spriječite svoju djecu da izlaze jer se tada šejtani razilaze. Šejtani bježe kada se uči ezan i u Ramazanu su, kako nas je obavijestio hadis, povezani i njihovo djelovanje je slabije u Ramazanu. Šeitani vole sjediti između hlada i sunca, pa je poslanik sallallahu alaihi ve selleme zbog toga zabranio da se sjedi na takvim mjestima. Šeitan prisustuje svim ljudskim aktivnostima. Bilježi muslim i tirmizija hadis od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao šeitan prisustvuje svakoj djelatnosti koju neko od vas obavlja pa čak i kada se hranite. Šeitan čak prisustvuje intimnom odnosu supružnika. Bilježi Buhari je muslim da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ako neko od vas želi da priđe svojoj ženi neka prouči Bismillah, Allahumma jannibna šeitane wa jannibi šeitane ma razaktena u ime Allaha, gospodaru moj, od strani šeitana od nas i od strani ga od onoga što se nam podario, to jest djeteta koje se začelo. Šeitani su u mogućnosti da se pretvaraju u razna živa bića. Oni se mogu pojavljivati u liku životinja i ljudi. Kao što je u bici na bedru šeitan došao u liku Sorake ibn Malika. Također se često pojavljuju i u liku životinja kao što su deva, magarac, krava, pas i mačka, a najčešće se pojavljaju u liku crnog psa i crne mačke. Džini se također pojavljuju i u liku zmije i zbog toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se ubijaju kućne zmije zbog mogućnosti da je zmija džin koja je primila islam. Navešemo neke važne napomene kada je u pitanju ubijanje kućnih zmija. Ako nađete zmiju u kući, naredite joj da iziđe kao da ju kažeš zaklinjem te Allahom da iziđeš, ako nećeš ubiću te. Ako se zmija bude viđala u kući tri dana posle upozorenja, onda se ubija. Razlog zbog kojeg se čeka tri dana da bi se zmija ubila je mogućnost da je u stvari zmija džin koji je primio islam. Uzroci i historijat neprijateljstva između šeitana i čovjeka. Neprijateljstvo između šeitana i čovjeka se proteže još od dana u kojem je Allah Đelešanuhu stvorio Adema a.s. prvog čovjeka, a prije nego je u njega udahnuo dušu. Kada je Allah Đelešanuhu udahnuo dušu Adema a.s. naredio je melekima, a zajedno s njima i blisu, da mu učine seždu. Svi su učinili osim Iblisa, la'inatullahi alaih, on se uzoholio i odbio seždu učiniti. Iblisovo obrazloženje za odbijanje sežde je bilo Ene hajru minhu halakteni min narim wa halaktahu min tin. Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače odgovor Kao kazna za oholost i neposlušnost, Allah Želešanhu ga je istirao iz dženneta i dao mu obećanje nakon njegovog traženja da će ga ostaviti do sudnjega dana, da zavodi ljude i da im bude iskušenje. Kaže uzvišeni Allah Želešanuhu قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين Daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on, daje ti se vremena, odgovori on, to jest Allah Đelešanu. Od toga dana, šeitan je postao otvoreni čovjekov neprijatelj i ostaće do sudnjega dana. Glavni i osnovni cilj tog šeitanskog neprijateljstva prema čovjeku je da ga gurne u džehennemsku vatru nakon što ga zavede iz pravog puta. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير On poziva pristaše svoje da budu stanovnici vatre. الأنس يوم والأسى أيام السعد Pored toga što mu je glavni cilj da zavede čovjeka, šetan i na drugi način ispoljava svoje neprijateljstvo prema njemu. Jedan od tih načina ispoljavanja neprijateljstva je i ulazak u čovjekovo tijelo da bi ga uznemiravao i nanosio mu bol i štetu. Ovo je srž naše teme, ograjsavanje i sihr, čiji su uzrok džini i džinsko djelovanje na čovjeka. Bolesti koje prouzrokuju džini i šeitani su mnogobrojne i različite i imaju svoje prepoznatljive simptome. Te bolesti se mogu podijeliti u dvije grupe. Prvo, bolesti koje su izazvane ograjsavanjem ili spontanim djelovanjem džina na čovjeka i drugo, bolesti koje su izazvane sihrom ili vrađbinom koju spravlja sihirbaz uz pomoć džina. Situacije u kojima se dešavaju džinski napadi su također poznate. Džinski mes ili djelovanje na čovjeka uglavnom se dešava u određenim situacijama. Prvo u slučaju ljudskog iritiranja džina nekim nesmotrenim postupkom kao što je prolivanje vrele vode, sudar s njim i tako dalje. Drugo, zaljubljenost džina ili džinkinje u čovjeka. Treće, džin jednostavno može bez ikakvog razloga da ezijeti i uznemirava čovjeka. I to uznemiravanje bez razloga može se uglavnom desiti u jednom od sljedećih stanja u kojima se ljudi mogu naći. Prvo u velikoj srđbi, u velikom strahu, u velikom uživanju i teškoj depresiji. Naravno, sihr i džinsko djelovanje na čovjeka ima svoje simptome, kao što smo naveli, pa ćemo navesti one osnovne na osnovu kojih ćemo prepoznati da li je čovjek obolio od cihra i džinskog djelovanja. Simptomi oboljenja od džinskog djelovanja mogu biti na javi i u snu. Simptomi koji su u snu su sljedeći. Nesanica, često buđenje i noćne more, zastrašujući snovi i progonjenja u snu. Sanjavanje životinja, zmija, mačaka, pasa i miševa. Nekontrolisano smijanje u snu. Plać i vrištanje. Sanjavanje sebe u groblju ili na nekom pustom mjestu. Sanjavanje prikaza i aveti. Sanjavanje ljudi neprirodnih veličina i dimenzija. Što se tiče simptoma na javi, oni su sljedeći. Unutrašnji poriv averzije, ili odbojnosti i odvraćanja od bilo kakvog vida i badeta, a posebno namaza, učenja Kur'ana i zikra. Konstantna glavobolja koja nema medicinski uzrok, odsutnost duha, fizička alijenost i tromost, kočenja i nervne krize i bolovi u nekim dijelovima tijela kojima ne koristi medicinsko liječenje. Što se tiče džina i džinskog djelovanja, sada ćemo nešto kazati o sihru jer smo na početku rekli da postoji razlika između spontanog džinskog djelovanja i džinskog djelovanja koje spravlja sihirbaz uz pomoć džina i to se naziva sihr ili vrađbina. Prvo ćemo definisati sihr. Sihr je vraćanje, zapisivanje, vezivanje čvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju razne bolesti, ubijstva, rastavljanje bračnih drugova i ostalo. Kaže Ibnul Kajin, rahimehullah, to je složeno djelovanje zlih duhova ili džina i podložnost uticaju nad prirodnih sila. Prethodno smo rekli da sihr spravlja vračar ili sihrbaž i to uz pomoć zlih džina koji su mu na usluzi. Postoji nekoliko vrsta sihra, o kojima ovdje nećemo detaljno govoriti, nego ćemo ih samo nabrojati. Imamo sihr rastavljanja bračnih drugova, sihr ljubavi bračnih drugova, sihr obmane, sihr ludosti, sihr tromosti i lijenosti, sihr bolesti i sihr odgađanja ženitbe. Sihr bez sumnje postoji i njegovo djelovanje neosporno, jer zato postoje dokazi iz Kur'ana, sunneta i svakodnevnog života gdje je sihr sve veća pojava. Kada je u pitanju dokaz iz Kur'ana, kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر i povode se za onim što su šetani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik. Šeitani su nevjernici, učeći ljude sihru. Bježi Buhari je muslimo da iše radi Allahu anha, da je Lubejd ibn el-Asam, najpoznatiji židovski sihrbaz, spravio sihr poslaniku sallallahu alaihi wa sellem u želji da ga ubije. Sihr je spravio na češlju i dlakama stavljenim u komad palme, a stavio ga je pod kamen bunara Zerwan što se tiče bolesti od džinskog djelovanja i sihra, one se samo mogu liječiti Kur'anom ili kur'anskim učenjem, dovama i zikrom. Kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: "Wa Đelešanuhu وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ illa khasara." Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo propast povećava. Znači, Kur'an je lijek i za duševne i za tjelesne bolesti i oko toga se slažu islamski učenjaci. Kaže Ibn Qajim, rahimehullah, kaže, jedne prilike sam se razbolio u Mekki i ne nađoh ni ljekara, niti lijeka. Liječio sam se fatihom, proučio bi je više puta na gutlja zemzema pa bi to popio. Poslije toga sam definitivno ozdravio i ovaj recept sam počeo primjenjivati i na sve druge bolesti i efikasno sam ih liječio. Znači sihr je zabranjeno liječiti sihrom, nego se liječi Kur'anom, dovama i zikrom. I ovdje nećemo govoriti detaljno kako se sihr i ograjsavanje liječe na dozvoljen način Kur'anom, nego ćemo govoriti o preventivi protiv sihra prije oboljevanja i poslije izlječenja, jer je to najbitnije. Detaljno o sihru i liječenju od sihra možete pročitati u knjigama koje su na našem bosanskom jeziku, a to su knjige Liječenje Kur'anom od Muharema Štulanovića i Oštri mač u borbi protiv zlih sihrbaza od Velida Abdusselama Elbalija. تدوعة في الديار فسادا وطليعهم وهم أنعام Ono što je najbitnije jeste kako se zaštititi i kako se izliječiti od sihra. Plemeniti Kur'an nas je uputio na načine i metode zaštite od sihra. Prvo i najbitnije je da se čovjek pridržava i da prakticira islam u svakodnevnom životu, jer udaljavanjem od islama i njegovog sprovođenja čovjek se sve više izlaže sihru i džinskom djelovanju, iako oboli kao takav veoma teško se liječi. Prakticiranje islama svakodnevno najviše srdi i odbija šeitana. Bilježi muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre, radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao kada čovjek prouči seđdu i tilavet u Kur'anu i učini je šeitan se odvoji i zaplaće i kaže teško meni čovjeku je naređeno da učini seđdu pa ju je i učinio i imat će džennet a meni je naređena sežda pa sam je odbio i imat ću vatru druga preventiva je tražiti zaštitu kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu a ne kod sihirbaza kaže uzvišeni a'udhu billahi min ash-shaytan rajim fa inna yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim ako šejtan pokuša da te na zlo navede ti potraži utočište kod Allaha najbolje kao utočište kod Allaha je učiti suru al-falaq i nas Allah je kadar da čovjeka zaštiti od spletki šeitana i sihrbaza. Treća preventiva o kojoj čovjek treba da vodi brigu jeste bogobojaznost ili izbjegavanje grijeha. Jer ko se bude Allaha Đelešanu u bojavu i grijeha se klonio, Allah će ga zaštititi i naći će mu izlaz iz svake situacije. Čovjek treba da traži utočište kod Allaha Đelešanu u sljedećim slučajima. Prije ulaska u nužnik, jer u nužniku borave džinni šeitan. Bilježi Buharija i Muslim da je postanik sallallahu alaihi wasallame prije ulazka u nužnik uvijek učio Bismillah, Allahuma inni audu bike minel hubuti wal habaiš. U ime Allaha, Bože, utječujem ti se od muških i ženskih šeitana. Čovjek isto treba da traži utočište kod Allaha Đelešanu prije spavanja, jer nas je tome poučio postanih sallallahu alaihi wasallam s obzirom da džini dosta djeluju na čovjeka u stanju sna. Prije spavanja treba proučiti sljedeću dovu. Bismillah, a'udhu bi kalimatillahi tamati min gadabihi wa iqabihi wa šerri ibadih wa min hamazati šajatini wa an jahdurun. Utječem se njegovim potpunim riječima od njegove srđbe i kazne od dla njegovih robova i šeitanskog prisustva. Čovjek treba da traži utočište kod Allaha Đelešanuhu i prije odnosa sa ženom. Prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi sallam kada bi prilazio svojim ženama učio Bismillah, Allahumma džennibne šeitane ve džennibi šeitane ma razaktena. U ime Allaha, Bože, od strani od nas šeitana i od strani šeitana od onoga čime si nas obskrbio čovjek čak i kada uči Kur'an, Allahu Đelešanuhu govor, treba da traži utočište kod Allaha, da se ne bi šetan upleo između njega i njegovog srca i njegovog ispravnog poimanja i shvatanja Kur'ana. Znači prije svakog učenja Kur'ana čovjek treba da prouči Audu Bilu. Od onih stvari koje čovjeka čuvaju, koje su preventiva od džina i džinskog djelovanja, jeste stalno spominjanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu, to je zikr i ujutro i naveče, jer spominjanje Allaha Đelešanu je zaštita od svakog šeitana. Svaki čovjek treba da uči prva tri ajeta sure El Mu'min zajedno sa ajetul Kursi. Piđi Tirmizija od Ebu Hureyre radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao ko prouči Hamim, to jest od početka sure Mu'min do Wa ilaihi il Masir i ajetul Kursi kada osvane bit će time sačuvan dok ne smutne A koji ih prouči kada omrkne bit će čuvan sve dok ne osvani. أمتي في ذل والحق زلزلة والأنام أيام والسعة أنسي لا أريد سرورا حتى يكون Također u preventivu od cihra i džinskog djelovanja spada i učenje zadnja dva ajeta sure El Bekare. Tirmezi bilježi hadis od Ebu Mas'uda El Ansarije da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko prouči dva završna ajeta sure El Bekare u jednoj noći bit mu dovoljno. To jest bit mu dovoljno da se zaštiti od zla koje ga može uznemiriti. Također bilježi Tirmizija od Nu'mana ibn Bešira a ovaj od vjerovjesnika prenosi da je rekao Allah je sačinio knjigu prije na dvije hiljade godina nego je stvorio svijet. Objavio je iz nje dva ajeta kojima je završio sur El Bekare. Ako budu učena u kući, u nju šetani neće dolaziti tri noći. Abdest i nama su takođe preventiva protiv sihra i džinskog djelovanja. Jedno od najjačih sredstava kojima se čovjek štiti od šetana su abdest i namaz. Ovo se posebno odnosi kod ispoljavanja srđbe i požude što predstavlja vatru koja planti u ljudskom srcu. Tirmizija bilježi hadis u debu Sejda el-Hudrija radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao srđba je žeravica u ljudskom srcu. Niste li vidjeli crvenilo očiju takve osobe i napinjanje njegovih vratnih žila? Ko se nađe u takvoj situaciji neka se sastavi sa zemljom, to jest neka sjedne. Ahmed od Atije ibn Urve Sa'dija bilježi hadis u kom je poslani sallallahu alaihi wasallam kaže sržba je šetanska, šetan je stvoren od vatre, vatra se gasi vodom, zato kada se neko od vas rasrdi neka uzme abdest. najpravednije čime se ljudsko biće može zaštititi od šeitana je učenje ajtul kursije. U hadisu koji prenosi Muhammed ibn Sirin od Ebu Hureyri radijallahu anhu se kaže Zadužio me poslanik sallallahu alaihi wa sellem da čuvam zekat Ramazana pa mi dođe neka nepoznata osoba i poče rasipati hranu. Šefah ga i reko sigurno ću te odvesti poslaniku pa se navodi dalji tekst hadisa a onda je Buhurere radijallahu anhu reče Tada mi je kazao i ovo, kada legneš u postelju, prouči ajetul kursiju i ona će te čuvati čitavo vrijeme, te ti se šeta neće približiti dok ne osvaniš. Poslanih sallallahu alaihi wasallam me reče, istinu ti je rekao, a inače je lažljivac, to je bio šeitan. Pokajanje i traženje oprosta je jedan od najboljih načina kojima se vjernik suprostavlja šeitanskom stokarenju i na taj način se štiti od njegovih vrađbina. Tako postupuje Allahovi Đelešanuhu odabrani robovi. Kaže uzvišeni إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šeitanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Hakim i Ahmed bilježe da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Šeitan je rekao Allahu Đelešanuhu Tako mi tvoje veličine, gospodaru moj, stalno ću zavoditi tvoje robove sve dok su im duše u tijelima. Allah Đelešanuhu tada reče Tako mi moje uzvišenosti i veličine, ja ću im opraštati sve dok budu od mene oprosta tražili. Od kuća vjernika, i njih sami šeitana udaljava između ostalog i učenje sure El Bekare. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nemojte svoje domove činiti grobovima, zaista u kuću u kojoj se uči sura El Bekare šejtan ne ulazi." Po smislu isti hadis citira Ahmed od Suheila, a on od njegova oca od Ebu Hureyri radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nema drugog Boga sem Allaha jedinog, on nema ortaka, njemu sva vlast i zahvala pripada, on je svemoćan. Ponavljanje ovih riječi donosi vjerniku brojne koristi, a njih ćemo pojasniti u sljedećem hadisu. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ko kaže La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir, Nema Boga sem Allaha jedinog, on nema saučesnika, njemu sva vlast i zahvala pripada, on je svemoćan. Ko to kaže stotinu puta dnevno imaće nagradu kao da je oslobodio deset robova. Upisat će mu se sto sevaba, a izbrisat će mu se sto grijeha. bit će zaštićen od šeitana toga dana sve dok ne omrkne i niko neće imati vrijedniju nagradu od njega sem onoga koje je to učinio više puta. Također ono što vjernika udaljava šeitanskih zamki jeste da praktikuje i da se pridržava sljedećih dobročinstava, da čuva svoj pogled, da čuva svoj govor, da pazi šta će jesti i čime će se hraniti i da pazi u kakvom će društvu biti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme za pogled rekao: "Nemoj da ti pogled slijedi pogled jer je dozvoljen samo prvi, a ne drugi." Ovaj hadis bježi Ahmed u svom dijelu El Musnad. Poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao za govor u pravilnost i ljepotu islama nekog čovjeka spada i to da napusti i kloni se onoga što ga se ne tiče. A za hranu je rekao ni jedan čovjek ne puni lošiju posudu do svoga stomaka. Mudri Lukman je rekao svome sinu, o sinko, ako napuniš svoj stomak uspavat ćeš misao, potisnućeš mudrost i tvoj udovi će zanemariti i badeti Što se tiče druženja i odnosa sa ljudima, to je neizlječiva bolest koja donosi zlo. Koliko te puta druženje i beskorisna priča udaljala od Allaha Đelešanuhu, od Allahove Đelešanuhu blagodati i milosti. Koliko puta je posjelo neprijateljstvo i mržnju, koliko je bolova posadilo u srce da bi se i nepomične planine uzdrmale, a ti bolovine nestaju iz srca. U druženju je propasti na ovom i na budućem svijetu, i Allahu Đelešanhu rob treba da upražnjava samo onoliko druženja koliko mu je neophodno. Također nauka ili šerijetsko znanje je utvrđenje od šeitana. Bilježi Tirmizija hadis da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao jedan fakih ili poznavalac šerijetskog prava i teologije je žešći u borbi protiv šeitana od hiljadu abida, to jest pobožnjaka. Važnost nauke za vjernika u konfrontaciji sa šeitanom najbolje će nam se otkriti kroz sljedeću priču koju prenosi Ibn Abbas. Kaže, šeitani su rekli Iblisu, gospodaru, mi se radujemo smrti učenjaka, mnogo više nego smrti abida pobožnjaka, jer nam učenjak priređuje brojne zamke, a abid ne. Na to Iblis reče, pođite sa mnom. Došli su do jednog abida i zatekli ga na namazu, na što je Iblis rekao, želimo nešto da te pitamo. Da li je tvoj gospodar u stanju da stvori svijet u ljusti jajeta? A pobožnjak odgovori, ne znam. Tada Iblis reče šeitanima, vidjeli ste nevjerovanje u njegovom odgovoru. Iblis zatim sa svojom braćom dođe do učenjaka kojeg zateče kako se šali u društvu svojih prijatelja i rekoše mu, želimo nešto da te pitamo, a učenjak odgovori, pitajte. Iblis mu reče, da li je tvoj gospodar u stanju da stvori svijet u ljusci ajeta, da odgovori učenjak. A kako upita Iblis? Učenjak prouči sljedeći ajet u kome Allah Đelešanuhu kaže Innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون I zaista on može, kada nešto hoće, samo zato rekne budi i ono bude. Nakon ovoga Iblis reče svojim podanicima, vidjeli ste kolika je razlika između Abida i učenjaka. Abid ne čini nasilje ni sebi ni drugima, ali učenjak uz to svojim velikim znanjem ponižava mene da bi se uspješno suprotstavljali šeitanu i sačuvali se njegovi spletki, potrebno je da budemo u zajednici muslimana ili džematu. Stoga je neophodno da se svaki musliman drži džemata i bude aktivan član zajednice muslimana, jer ga to udaljava od šeitanskih zabluda i zamki. Bilječi Tirmize i Ahmed da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko od vas želi da uđe u džennet, neka se drži džemata jer je šetan s pojedincem, a dalje od dvojice. Također Ibn Sa'id prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allahova ruka je nad džematom, zajednicom, a šeitan je s onim koji se izdvaja iz zajednice. Zajednice. ovo su stvari koje čovjek treba da se pridržava ako želi da se zaštiti od sihra i džinskog djelovanja. I na kraju, musliman koji bude iskušan time da oboli od sihra ili ograjstavanja, treba da lijek traži kod onih osoba koje liječe na dozvoljen način Kur'anom i vjerodostojnim dovama, a ne da idu kod sihirbaza i vraćara da ih oni liječe jer je to strogo vjerom zabranjeno. Ti isti sihirbazi koji liječe pod navodnim znacima od sihra, spravljaju sihr drugim muslimanima. Kada je u pitanju liječenje na dozvoljen način, treba znati da ne može svako biti uspješan liječnik i da se treba obraćati onim ljudima koji su dobri vjernici, koji su upućeni u taj posao i koji su ubjeđeni da Kur'an liječi, jer u protivnom liječenje neće ići lahko i neće biti uspješno, nego čak može biti pogubno i može nanijeti veću štetu oboljelom. Nakon što se čovjek izliječi od sihra, treba da se pridržava svega onoga što mu liječnik preporuči da se sihr ne bi ponovo vratio. Na prvom redu treba da se čuva grijeha i da izvršava sve Allahove Đelešanuhu naredbe, kao što su namad, poslušnost prema roditeljima i općenito dobročinjstvo, jer najveći razlog oboljevanja od sihra i ograjsavanja je udaljavanje ljudi od vjerenja. Molimo Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da se vratimo vjeri i da nas sačuva šeitana, njihovih sedbenika i njihova zla. Subhaneke Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ente, astagfiruka wa etubu ilaike.